itakuwa imeshikamana na khatari ya kumkhalifu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kwa yale ambayo alikuja nayo kwetu sisi anasema Allah jalla fi ula la khayra fi kathirin min najwahum hakuna khair wala manufaa katika mambo mengi ambayo kwamba watu hujificha wanapozungumza hakuna khairi nyingi katika mazungumzo ambayo yani watu hujificha kwa kuzungumza ukiangalia mambo mengi wanayozungumza hakuna khairi ndani yake kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafanya istithna kwa kusema sio mazungumzo yote ni mbaya kunayo baadhi ya mazungumzo ni mubah na kama kuna mazungumzo ambayo kwamba ni haram na zipo aina nyingi katika mazungumzo mazungumzo ambayo kwamba ni haramu imekatazwa yale yote illa man amara bi sadaqa isipokuwa yule ambaye kwamba atakuwa na mwenye kuamrisha naam wenzake ama mwenzake kwa sadaqa na sadaqa inakusanya mali au elimu au chochote ambacho kwamba kinaleta manfaa na vile vile sadaqa ambayo kwamba tunaamrishwa inaingia ndani yake ibadat mfano wa tasbih na tahmid na mfano wake kama alivyotueleza alayhi salatu wassalam inna likulli tasbihatin sadaqah وكل تكبيره صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي بضع احدكم صدقه الله بعدا kutueleza kwamba hakuna khair katika mazungumzo ya watu wengi ambao kisha akafanya istithna kwa kusema illa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuamrisha wenzake katika sadaka mazungumzo inaingia hapo ndani ambaye kwamba ni mazungumzo mazuri mfano ambayo rasul alayhi salatu wassalam akatueleza hakika katika kila tasbih mtu akileta afahamu ni sawia naye kutoa sadaka na tasbih ni katika mazungumzo mtu kusema subhanallah mtu akisema subhanallah basi anahesabiwa kana kwamba ametoa sadaqa na vile vile kila takbira takbira ni Allahu akbar mtu akisema Allahu akbar ni katika mazungumzo basi afahamu vile vile inahesabika kuwa ametoa sadaqa wa kullu tahlila na vile vile kila mtu atakaposema la ilaha illa Allah basi afahamu hiyo inakuwa ni sadaqa anahesabiwa wa amrun bil ma'ruf sadaqa na mtu kuamrisha wenzake kufanya mambo mazuri kutenda mambo mazuri basi afahamu vile vile anahesabiwa sawia na kuwa ametoa sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa na kukataza maovu unapoona wenzako wanafanya basi ukiwakataza katika ile mazungumzo yako ya kuwakataza inahesabika ni sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa vile vile rasul alayhi salatu wasalam anatueleza mtu kumwingilia mke wake ambaye kwamba amemuoa kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inahesabiwa ni sadaqa kwa hiyo tunajifunza kitu hapa kwamba sio kila mazungumzo muislamu anafaa kujishirikisha ndani yake kuna baadhi ya mazungumzo ambayo haina faida ambayo Allah amesema la khaira fi kathiri min najwahum walakin kunazo mazungumzo nyingine ambayo kama mtu akizungumza inakuwa ni sadaka na alayhi salatu wasalam ametueleza katika hadithi tuliyotangulia kusoma kisha Allah akaendelea kwa kusema katika hiyo aya au ma'rufin ama mtu akafanya wema wa huwa al-ihsan wa ta'a nayo ni kufanya vitu kwa uzuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwelekeza kuzifanya na vile vile kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kutii mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa kile ambacho kwamba ametukujia na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hii vile vile ni jambo muhimu jambo nzuri ambayo kwamba muislamu anafaa kushikamana nayo na ya tatu au islahin baina nas au islah baina nnas ama kusuluhisha iliyokuwa baina ya watu wawili na islah haiwi ila kwa wale wawili waliozozana ukiona watu wawili wamezozana basi ni jukumu lako wewe kama Muislamu kuhakikisha kwamba unasuluhisha unatengeneza naam ili waweze kuishi pamoja waweze kurudiana waweze kuishi kwa wema hii ni jambo ambalo kwamba ni nzuri sana kwa sababu kule kukhtalifiana kule kukosana baina watu wawili na kukasirikiana hupelekea katika shari na hupelekea katika kutengana tayib ambayo kwamba si jambo la kufurahisha kwa hivyo Allah anatuelekeza tuweze kufanya islah baina nnas tuweze kusuluhisha baina ya watu tutakapoona kwamba watu wamekosana na hiyo ndiyo sheria imetuelekeza tufanyie pupa tufanyie bidii kuweza kuleta suluhu baina ya watu wanapokosana na suluhu kubwa ambayo kwamba Muislamu anaweza kuleta baina ya mandugu wawili na suluhu ambayo kwamba itasababisha damu isimwagike damu isimwagike kwa sababu watu wakikosana huenda watu wakamwaga damu kwa hiyo Muislamu anafaa kukimbilia kuhakikisha kwamba anasuluhisha baina ya watu wawili ili damu isimwagike na vile vile mali zisiharibike na vile vile heshima za watu zisivunjwe bali vile vile tunahusiwa kuweza kusuluhisha tunapoona watu wanakosana katika dini yao katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya Kiislamu tunafaa kusuluhisha haraka haraka baina yao kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu mshikamane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote wala musifarikiane na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika suratul hujurat wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ikitokea vikundi viwili vya waislamu wanagombana wanazozana basi msuluhishe baina yao msuluhishe baina yao na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwa kututulia mkazo katika jambo hili akisema wasulhu khair wasulhu khair kutengeneza kule ndiyo kuna khair kufanya watu wawili ama vikundi viwili visikizane hapo ndiyo kuna khair kubwa sana na yoyote yule ambaye kwamba atakimbilia kuwahakikisha kwamba imetengeneze imetengenezeka baina wawili waliokosana baina wawili waliogombana basi afahamu kwamba yeye ni mbora zaidi kuliko yule ambaye kwamba anajinyenyekeza anajinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala anajinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia sala kupitia siyam na kupitia sadaka mtu mwenye kuleta islah anakuwa ni bora kushinda hao na yote ambaye kwamba anafanya bidii katika kusuluhisha baina ya watu afahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtengelezea mambo yake vile vile kama vile kunao ambao kwamba vile vile wanakimbilia kuhakikisha kwamba kunaharibika naam baina watu wawili wanapogombana wanafanya bidii kuhakikisha inaharibika zaidi tayib kuna wale ambao kwamba wakisikia watu wawili wamegombana ama kuna vikundi vimegombana huwa wanakimbilia kule ili waweze kuhakikisha kwamba kumeharibika zaidi afahamu mtu kama huyo Allah subhanahu wa ta'ala hatotengeneza mambo yake na hatotimiza lengo lake haitotimia makusudio yake kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuslihu amala almufsidin hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatotengeneza naam makusudio ya wale ambao kwamba ni wafisadi hatotimiza lengo la wale ambao kwamba ni waharibifu mambo matatu hayo ambayo kwamba tumeeleza katika aya hii ya kwanza ya kwanza ni kuamrishana kutoa sadaka na ya pili kufanya mema na ya tatu kusuluhisha hizi jambo ambalo kwamba tumezieleza hapo nyuma ni mambo ambayo kwamba endapo muislamu akishikamana nayo hiyo bila shaka anakuwa ndani ya khair anakuwa katika naam hali ya khair walakin ili ikamiliki malipo yake ili itimie naam malipo yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi itaangaliwa nia yake na ikhlasi yake je amefanya kwa ajili ya nani ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia aya kwa kusema waman yaf'al dhalika bitigha'a Allah fasawfa nu'tihi ajran adhima na yote yule ambaye kwamba atafanya haya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi afahamu tutamlipa malipo makubwa sana malipo ambayo kwamba ni janna kwa hivyo mtu akiwa anafanya haya matatu ambayo aya imetuelekeza kuyafanya basi ahakikishe vile vile nia yake na ikhlas ni kwa ajili ya Allah anamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba anafanya na isiwe sababu ya kutaka sifa ama kadhalika namomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuweze kushikamana na mafunzo mazuri hayo ambayo kwamba ipo katika aya ya kwanza tuliyosoma katika sura nisa tuweze kushikamana naam na khairi hii ya kuamrishana mema na kukatazana maovu tuweze kushikamana na khairi ya kuamrishana naam kwa jambo la sadaqa naam na tumesema tasbih ni sadaqa tahlil ni sadaqa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 ya waumini njia isiyokuwa ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake ridwanullahi alayhim ajma'in akafata njia ambayo kwamba aliyokuja nayo sahihi itikadi sahihi na tabia nzuri na kufanya amala ambazo kwamba rasul alituelekeza akikataa kufuata njia hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema nuwallihi ma tawalla ay natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi tutamwacha yeye na ile njia ambayo kwamba ameichagulia yeye mwenyewe nafsi yake tutamwacha kwa njia ambayo kwamba ameichagulia nafsi yake kuifuata na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo aya nuwallihi matawalla kumwacha katika njia hiyo kisha Allah anamdhalilisha hamuwafikii katika khair yoyote ile kwa sababu gani kwa sababu ameiona haq na akaisoma lakini akaiachilia mbali na kuiweka nyuma ya mgongo wake Allah vile vile sio dhalim Allah ni mwadilifu basi malipo yake ya uadilifu Allah jalla fi ulah ni kumwacha katika upotovu alio aliyojichagulia atamwacha katika upotevu aliyojichagulia yeye mwenyewe na atamzidishia upotevu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum walipopinda wakaachana na njia ambayo Allah amewaelekeza na njia ambayo Rasul alayhi salatu wassalam amewakujia nayo azagha Allahu qulubahum Allahu jalla fi ula aliweza kupindisha nyoyo zao wakaweza kupotea kabisa kisha anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika nyingine khatari ya kuenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumkhalifu anasema Allah jalla fi ula wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun na tutageuza naam nyoyo zao pamoja na macho yao anasema ibn Abbas radiyallahu anhu nahulu bainahum wa bain al-iman tutaweka kizuizi baina ya hao watu ambao kwamba wamekataa kumtii rasul wakamkhalifu basi tutaweka kizuizi baina yao na baina ya iman falau jinahum bil ayati allati saalu ma amanu biha kama lam yu'minu bihi awwala marra wanasema kwa sababu wamekhalifu rasul alayhi salatu wasalam ibn abbas radiyallahu anhu anasema allah jalla fi'ala ataweka kizuizi baina yao na baina ya imani Naam, ikiweka kizuizi baina ya mtu na imani inamaanisha hawezi fikia imani. Kisha anasema Ibn Abbas hata wakijiwa na zile dalili walizoziuliza, eh tuoneshe hii ndio tutaamini, tuoneshe hii ndio tutaamini. Hata wakijiwa na hizo dalili basi wao hawatoamini namna walivyokuwa hawajaamini kule mwanzo hii ni hatari kubwa sana ya kumkhalifu rasul alayhi salatu wasalam kisha Allah anamalizia aya kwa kusema wanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun na'am qala ata' nakhdhuluhum wanad'uhum fi dalalatihim yatamadawun ata anasema kwamba tutawadhalilisha kisha tutawaacha katika upotovu ambao kwamba walichagulia wao kisha wataendelea kupotea na mpotovu uliokuwa ya wazi zaidi kwa hiyo nuwallihi ma tawalla Allah subhanahu wa ta'ala yote ambaye kwamba atamkhalifu rasul alayhi salatu wasalam Allah atamwacha na ile njia ambayo kwamba amejichagulia yeye mwenyewe katika nafsi yake wanuslihi jahannam vile vile mashukio yake na makao yake itakuwa ni jahannam hii ni khatari ya kumasi rasul alayhi salatu wasalam khatari ya kuenda kinyume na aliyokuja nayo rasul alayhi salatu wasalam inakuwa ni sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema wa nuslihi jahannam na makao yake na mashukio yake itakuwa ni motoni yani jahannam wasaat masira na hii ni marejeo ambayo kwamba ni mbovu zaidi kwa Muislamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimchagua kisha akampatia imani ya Kiislamu kwa Muislamu ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia hidayah kisha akamkhalifu Rasul alayhi salatu wassalam na kumkhalifu Rasul alayhi salatu wassalam naam ni kukuwa na ilmu juu ya jambo kisha mtu awe ni mwenye kwenda kinyume nayo Rasul alayhi salatu wassalam anatuelekeza kuende tuende katika njia hii lakini mtu anaachana na njia hiyo anashikamana na njia yake hii ndiyo kumkhalifu alayhi salatu wassalam Naam Rasul anatuelekeza wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hakika bila shaka hii ndiyo njia yangu tena iliyonyooka fattabi'uhu anatuelekeza sisi tuweze kufuata hiyo njia wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wala musifate naam hizo manjia ambazo kwamba zimepinda njia ambazo kwamba haiko katika njia yangu ikaja ikawaondoa ikawafarikisha kutokamana na hiyo njia dhalikum wasakum bihi hii ndio ilikuwa ni wasia wa rasul alayhi salatu wasalam akituhusia sisi na kuwahusia wale masahaba kwa hiyo njia ya rasul alayhi salatu wasalam ipo iliyonyoka nayo ni Qur'an na sunna ambayo alitukujia nayo na hiyo njia ndio rasul alayhi salatu wasalam anatupatia wasia kuweza kufuatana nayo kisha akisema naam msifuate hizo njia zingine mkifuata hizo njia nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema nuslihi jahannam tutampeleka huyo mtu motoni yani kumasi rasul ni hatari inampeleka mtu motoni wasaat masira na hiyo inakuwa ni mashukio iliyokuwa mbaya zaidi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kutafuta ilmu ambayo kwamba ni ya Qur'an na ya sunna ya rasul alayhi salatu wassalam kisha tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe taufiq ya kuweza kufuatana na hizo vitu viwili ambavyo kwamba endapo mmoja wetu akishikamana navyo Rasul alayhi salatu wasalam anasema lan tadhillu ba'di hakika bila shaka hamtakuja kupotea baada ya mimi kuondoka hamtakuja kupotea baada ya masahaba zangu kuondoka ni kushikamana na Qur'an na sunna za Rasul alayhi salatu wasalam tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe wenye kusikia khairi na kufuata na tunaposikia shari tujitenge kutokamana nayo laqad wasafa Allahu nabiyahu fi kitabihi faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم